bilang sampung pagsasalita para sa isang WTS GGI voice model. Nag-alokit akong makakaibang vocal range na kumukuhan MGA sa letterism pagsasalitan tao. Inilatan aking boses ang punasyon para sa isang eye system na mayroong makipag-usap na may kalinawan yet damdamin.